Ben, nos eh, estamos intentando, tanto a nivel central como a nivel de Galicia, a través do diálogo social, intentar paliar pois eh, a crisis que afecta aos distintos sectores e intentar sobre todo que os traballadores non paguen as consecuencias desta crisis. Nos en este momento temos o compromiso, tanto do Goberno Central como do Autonómico, de que non vai haber medidas traumáticas e que non seamos traballadores os que paguemos eh, a crisis, como pasou moitas veces, non? É evidente que pagar de alguma maneira sempre se vai a pagar porque eh, a persona e o compañeiro ou compañera que pasa o desemprego vai a estar a sufrir pero en todo caso, polo menos, eh, nos seus dereitos que non se vexa mermado. Nós estamos planteando a nivel central e se vai plantear ao Goberno, ao Ministerio de Traballo, que se dé cobertura aos traballadores e traballadoras que estén en expediente de relación de emprego e que ese, ese consumo desa relación de empleo, dese tempo de desemprego, que non lle compute os seus efectos por si quedase no desemprego, non? Quer dizer, que o tempo poder que non lle compute, incluso acumular períodos non disfrutados, e intentar de algún xeito eh, darlle cobertura a xente que non ten ningún tipo de cobertura. Eso está aberto o diálogo co Ministerio e, polo tanto, aí se vai a seguir encendindo, é dicir, que os traballadores teñan pois, cobertura na, na situación de, de desemprego e que non teñan prestación. Nós tamén vamos a seguir demandando na, no que é na decisión colectiva a mantemento do poder adquisitivo. Nós entendemos que tampouco aí hai por que facer ningún tipo de decisión porque ha demostrado esta crisis e o proceso de crecimento anterior é que os salarios non son os que inciden nin os que deciden se a crisis eh, vai a existir ou non en función dos salarios decir, un determinado salario, por decirlo de alguma maneira, pero está claro que nas distintas crisis e no desemprego os salarios nunca han sido eh, condicionantes en ese sentido. Ese discurso que había de que os salarios incidían, bueno, pois pues eso para nós ha quedado con paso o tempo demostrado, que os salarios non teñen nada que ver eh, co tema da crisis, nin co tema das inflacións, etc. etc. Son outros mecanismos, como sabedes como pasou co tema do crudo, e outra serie de factores. Pero os salarios non son culpables, nin os traballadores, por desta crise. Non?